บุ๊กทูห้าสิบแปดห้าสิบแปดอวัยวะ ร่า体の部分ผมวาดรูปผู้ชาย男性の絵を描きます。เริ่มจากศีรษะก่อนまず頭 ผู้ชายสวมหมวก男性は帽子をかぶっています。มองไม่เห็นเส้นผม髪の毛は見えません。มองไม่เห็นหูด้วย耳も見えません。มองไม่เห็นหลังด้วย背中も見えません。ผมกำลังวาดตาและปาก 目と口を描きます。ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นรำและหัวเราะ男性は踊りながら笑っています。ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาว男性の鼻は長いです。เขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา手に杖を持っています。 เขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วย มันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็นแขนแข็งแรงขา ก็แข็งแรงด้วย足もたくましいです ผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะ男性は雪でできています。เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุม彼はズボンもコートも着ていません。แต่เขาก็ไม่หนาวสั่นでも男性は震えていません。เขาคือตุ๊กตาหิมะ彼は雪だるまです。